자, сайн байцгаана уу? Аа. Харин тийм ээ. Бүгэн байсан. Доошоо хараад дээшлэхээр нэг нэгээр хүн ингэ нэмэж байгаа маа. Тий. За, өглөө 30 минут ирэх ихэн тул хийчихсэн тааханд баярлалаа гэж ярьмаар байна. Тийм ээ. Аа, ганц 30 минут гэсэн чинь ирэх ирэхээр нь чи байна тий. Тэр нь бас юм байна. Сүүлийн сүүлийн үед миний хамгийн сэтгэлийн зовёртой гэж ирэх юм уу? Зүйл нэг байгаа. Тэр нь юу вэ гэвэл итгэл сүсэг бишрэл хурдан сууч яаж суу бисаа саад гэж байгаа аа яга дундуур ингэ яа харин тийм ээ Үзэн үйт ингэж аа Тэгэл ингээд сүсэг бишэр хэрхэн чухал юм бэ гэдэг гэдгийг бодож байна. Тэгээ миса бидний хэрэгтэй юм уу? Тэгээд манай хүмүүс мисанд суулсныхаа дараа юу мэдэрдэг юм бэ? Яаж болоод нэрээ үнэхээр өөрсөлдөгдөж ингээд гарах юм уу эсвэл батсан авсан хүн суух ёстой гэсэн учраас сууж гинөө. Нэрээ үнэхээр ихтэй баяр баясгал 미산대로 두려움 배가죠. 알아 김제 빼노. 운이게 미니 함기임. 스틸링 잡여. тэнгэр бурханы үгийг сонсоод Кристин би аваад тэгээд 7 хоногийн турш 7 хоногийн нэг 7 хоног сайн амьдрах тийм боломж бидэнд бий юу? Тэгээд би өөрөө тэнгэр бурханы хайр, инэрл ийм бүх зүйлийг хүмүүс сайн саагаад бас сайн хамжуулж өгч чадтал тийм үү гэдэг. Банга боддог. Яагаад гэвэл бидний итгэлийн байдал эсвэл манай хүмүүс үзүүлдэг шин итгэлийн өөрийнхөө итгэлийн хэмжээний шин аа жоохон нэг удаагийн аяг шиг тийм ээ. Жоохон тиймэрхүү харагдчих. Өмнө сайн ирд байсан хүн юусоо ирэхгүй байхаар мэдээж удаан ирдэхгүй байсан хүн ирэхээр маш тий. Яагаад ирэхгүй байсан бэ гэж Father for Banga цагаантай хүмүүс гэж хэлдэг тий. Харин өвлөн авахаар тийм а нэрэ байтайгаар оо удаан уужаг байсан шүү гэж байтайгаар план авдаг тий. Харин сайн ирд байсан хүн бас удаан ирэх гүйгээр гэхээр яасан бэ? Авдаг шүү дээ. Тэгвэл 함긴 27성 요게 제리트웨 자고 베테 디게 너건 요베오 얀잔 샤트가 베가 함긴 27성 자고 너건 훈테 소가 이스벨 호후테 베가 오치라스 이스벨 파들 호드 곰스승 오치라스 <laughs> 이 얀잔 샤트가나 샤트가나 소터 벌딱 Тий. Намайг хараа гэх. Ян ян шалтгаанаас болохоор би санд ирж чадахгүй гэж юм дээ. Харин тэр үед за тэгсэн чинь та нар би санд сүх ёстой шүү гэж ярихээр би яг за үнээс болохоор та нар заавал би санд сүх ёстой гэж үжүүлэх юм би яг харан дээр байвал маш гоё байхгүй юу? Харин мэ гэж өгөх юм яг юу байх вэ гэж бодохоор бас надад ч бас өөрт ч бас тодорхой байна хэрвээ сүмд ирээрээ тэгвэл та нарын өвөг дээрсийнх нь аврагдана. Эсвэл бисаан сууч тэгвэл бисаан суухийн тул орх ёсноос хитэн дахин өвөгдөн. Бисааны цахлыг ажлаа ажлаа 2000 ашигтай болох гэсэн хүн бисаан суусноос хараад 10000-тай бол 10000 ашигтай болсон шүү. Ашиг. Ингээд ярил 야말로 미사는 자와서 고였을 때 기구의 단어를 절구 입어주. 잡성태 벗은 슈, 기류에 인게치예리보시 야말로 인게치 예리치 벌로 그때, 오군 함기 남아카 아락배였고요. 단어를 미사는 소구을, 이틀링 엠드라 세나리 야구을, 잡성태 벗은 슈, 겨울 운의 세가 되어 막 듣고 있대. 이스웰, 아, та нар Бизанд э, суухын тулд хэрвээ идиом орхивол хідэн дахин өгөгдөн гэхээр бас хүмүүс хүнийхтэйгээр ирэх магадгүй. Харин ингэж юу нь протеста сумнес их ингэж ярьдаг юм харин бид нараа тэгж ярьдаггүй тийм. Яасан ч аа би Бизанд суусан учраас Аз харгалтай Пари байс гэнгээр дүүрэн байна гэж мэдэрсэн чинь Оо би санд Java суух хэрэггүй гэж мэдэрсэн чинь үүнээс гарсан үр дүн бүгдээрээ биднийх юм байна. Өнөөдөр хоёр дэх хоёр дугаар уншлагаас ингэж хэлсэн байна. Сонирхолтой нэг үг байсан. Та нар бүгд үйлснийхээ төлөө зовсноос зүвийг үйлснийхээ төлөө зовсон нь дээр. Ийм мөн үү? Та нар дахиад унших уу? Та нарыг та нар бүгд үйлснийхээ төлөө зовсноос зүвийг үйлснийхээ төлөө зовсон дээр энэ мөн үг ямар вэ? Уг нь би өөрөө хамгийн түрүү үүнийгээ сонсохоор энэ санаанд төрсэн байна. Би хэрвээ зүвийг хийсэн чинь үйлсэн чинь 적성하오. 목 울스친 적성하오. 기울 비오리크 도라라 엠드라 적성하한 데리 미시기지 보스. 비아가 된게 차름의 기체게 사양용 히힌톨 기체게 딕스니카다라 적성하고 자와 지기히 빼놓고 다나는 야마를 히요에다나로다나로 오는 들이 미산 소순테 Тэгээ буцаах замда осолд орсон. Тэгвэл хамгийн түрүүнд ямар санаанд орох юм? Ямар санаа төрөх юм? Аа гэртээ байсан дээр байсан. Тийм санаа төрөхгүй билүү? Аа? Сайн цайвраад сүндө ирээд суугаад сайн цайварлсан. Цайв. Айгу сэтгэл өндөр болоод буцах гэрлүгээ явсан чинь өө чи хүү чин гимцэх гарах гарсан байна. Энэ үгийг сонсвол ямар өө цаав ирсэн чинь тэр нэрээ үлэхэр ашгүй байсан ба. Энэ санаа хамгийн түрүүнд төрөх байгаадгүй гэж бодож байна. Ямар ч бэлэн биш гэвэл Харин сая биний уншсан тэр үгийн урд юу байсан юм бэ гэвэл Бурхан тааслах аваас гэдэг үг байсан ба. Бурхан таасаас авах аваас та нар мөөг үйлдэснийхээ төлөө зовсноос зөвийг үйлдэснийхээ төлөө зовсон дээр үчирэн Христ биднийг Бурхан аваас хин тулд зөвцөн зүвд бус хүмүүсийн оронд нэг удаа нүглийн төлөө өгсөн гэдэг үгтэй хамт би нараа уншах үстэй. Өнөөдөр айлтал дээр ингэсэн байна. би өөрийн би та нарын дотор байхыг та нар тэр өдөр мэдэх бол миний тушаалуудыг сахитдаг хүн намайг хайрлагч мөн намайг хайрладаг хүн миний ажил хайрлагдан би тэр хүний хайрлаач өөрийгөө түүнд эзлэн гэж хэллээ. За дахиад сануулна намайг хайрладаг хүн миний ажил хайрлах гэдэг. За та нарын бодлоор Тэнгэр бурхан бидэнд яаж яг яаж хийж өгвөл а Тэнгэр бурхан намайг хайрна гэж мэдэрхүү лөө. Сайн хэлсэн шүү дээ, тийм намайг хайрдаг хүн миний эцэгт хайрлагдана. За бодж үзээрэй. Аа, яг Тэнгэр бурхан надаас юу өгвөл аа Тэнгэр бурхан намайг хайрсан тий, надад хайртай мөн байна гэж мэдэрхгүй тийм ямар нэг тэмдэг байна уу? Та нар тийм юм байна уу? Тэ? Байх уу тэр? Тэнгэр бурхан надад юг өгөхөөр яг а би тэнгэр бурхан надад хайртай байна гэдэг юм тэр тийм юм байна. Түр бодж үзье тэ. Хэрвээ намайг нэрэ үнэхээр э, маш их баян хүн болгож байгаа тэнгэр бурхан надад хайртай гэдэг юм илэрхэл лүү. Гэр бүл ямар ч асуудал байхгүй ариун мэдтэй байвал А тэнгэр бурхан намайг хайрлан гэж мэдэрч өшөө. Өөртөө ямар завсаа байхгүйгээр шалгалт оронгоо байнга онцоовд хичээл хийгээгүй байсан чинь. Лодоо аваад байнга нэгдүгээр төрдөг. А нэгдүгээр баримт ортод. Түл тэнгэр бурхан намайг хайрлан гэж мэдэрч өшөө. Яг үед бид нараа тэнгэр бурханаас тэнгэр бурханд эцэгт хайрлагтан гэж мэдэрх боломжтой юм байна. тийм стандарт юу байв? Харин өнөөдөр тодорхой Тэнгэр бурхан Есүс бидэнд тийм стандарт дахиад үзүүлж байна. Ийм ийм үед чи надад хайртай мөн байна гэж тодорхой бидэнд өгсөн стандарт юу вэ? Тэнгэр бурхан бидэнд яг юу өгөхөд өгөхөд а Тэнгэр бурхан надад хайртай байна гэж мэдлэх арай тодорхой мэдгүй. Харин Тэнгэр бурхан өө энэ хүмүүс минь охин минь чи үнэхээр надад хайртай мөн байна гэж мэдрэх тийм юм юу вэ? 오늘도 희승시대, 희승시대. 미 샤프딕 생삭 뚜콩. 게츠 비듬 터트해 억슨. 디게 생삭 뚜콩도 억덕 작은할 요원. 소로슨 비슷해. 대? 대기를 볼한데 이티기 뚜콩. 분이, 어, 샤프딕 생삭 뚜콩도 억덕 작은할 요원. 티는 미투고요. 다 미투고 물들었었는데, 티뭐. 작은할 요원. аврал мөнхийн амьдрал байна. Үнээс өшөө байхгүй. Тодорхой бидэнд амлсан нь аврал. Тэгээ мөнхийн амьдрал энэ хоёр нь тодорхой бидэнд амлсан хэрэг зүйл байхгүй. Надаас хаалттай хүн. Миний төв шаардлуудыг сайн сахалдаг хүн. Ийм шагналтай болно шүү гэсэн нь тодорхой аврал мөнхийн амьдрал. За тэгвэл бүтэн сайн өдрийн мисан суугаад сайн цагираад Тэнгэр бурханы бүх тушаалд сайн сахдаг хүн 단나는 이런 후승티를 샤그날 아우라 무킹 엠드랄 무누 자 생기를 북한이 죽여서 아물슨 이기운 배가 단나를 생엠자 두니 투샤소티 생 삭슈 비단나니 샤그날 여군 티린 요에 아우라 무킹 엠드랄 두글 단나를 죽였어 비디니 죽여서 생기를 북한하 후승 샤그날 무킹 엠드랄 무누 운이게 버스 좋지 오구구비 무킹 엠드랄 약 요에 사이 미치고 죽게를 오늘들은 나다 디르테 で한 가지 때 아쉬워 없지. 인생이 다 하나를 후승 작은하시면 생기를 모르나 이스웨 요에 다들어가요. 믿으니 이루시더 후덕 뒤를 작은하기 위해. 우니 터트려야 빛이 고이트 빛나는 어르티시에 이게 이게 이게 다린다 손이 훑태고 있던 순도 이래 자와 가르발 이로써 자와 가르발 이게 순도 이래 어르 샤트가 몇 고이트 순도 이래 디게지 약화를 벌자가 몇 고요 어피 오가서 생기를 부르는데 이 디게 하링 Ер нь миний хүссэн зүйл юусоо огтхгүй юм байна. Тэгэхээр сонирхолтой үед л ирэх ирэхэ болно тийм. Яг одоо тэнгэрээс 10 сая мянга яг унаад надад өгвөл Израиль өөр тайвар манай манай манай тайвар нь өөр тайварын ашиглас ашиглас ашиг хэрэгээс 5 10 дахин сайн болвол хэрвэл хэрвээ Израиль тий дахиад одоо би андуураад ирсэн байна. Тэнгэрээс 10 сая мянга төгрөг шууд унахгүй гэсэн чинь манай дээр өөр дээгүүрээс 5 10 дахин ашиг хэрэгтэй биш гэсэн чинь хэрвээ ямар нэг надад асуудал зовлонтой болсон чинь Мөнийгээ мөн хин амьдрал яг амлсан тэнгэр бурханд итгэн гэвэл яг одоо энэ цаг Тэнгэр бурханы тушаалуудыг сэн сахиж би Тэнгэр бурханд хайрлах гэдгийг үжүүлэх ёстой. Мэдээж энэ амархан биш. Хичүү байна. Яг одоо манай хүүхд миний хүү яг өвчтэй байв. Тэгсэн чинь яаж Тэнгэр бурханд талархах вэ? Яг орой хоол юу идэх үү? мөнгө төгрөг баг байхгүй. Тэгсэн чинь яаж тэнгэр бурханд танархац цайвирах билээ. Нэрэ энэ амархан биш. Харин ерөхий үед яг зовлон асуудалтай үе биш. Ерөнхий үед өөрийн итгэлийг сайн юу гэж хэрхээ сайн бэлтгэлтэй байхдаа бид нарын өөртөө байгаа бүх асуудал юу байсан ч намайг өдөрч авч байгаа Тэнгэр бурханд нэг мэдрэх тийм боломжтой болсон. Миний хамгийн наазрагтай үед ч гэсэн чинь 함긴 접성태우 이트치기슨 함긴 바이 훈이 바이 바이 머슨층 함긴 야또 베슨층 함긴 에룰멘트테 베슨층 함긴 우츠테 베슨층 탱기를 볼한 비든테 아물슨 티를 주실 자와 비해줄지 오은 게치 비는데 히등 왔다 바탈가없음니다 두걸 야츠 볼거에 훈이 주겠어 이런 발톱등이 많아. хамгийн аз аргаар тэрэг учраас тэнгэр бурхан хэрэггүй. Хамгийн зовлонтой үед зовлонтой болсон учраас тэнгэр бурхан үзүн ядц байна. Мөнгөөр дүүрэн байхдаа тэнгэр бурхан бас хэрэггүй. Мөнгөгүй болохоор тэнгэр бурхан бас тэнгэр бурхан руу бүртгэх бүртгэж хамгийн нарийн мэдтэй үед бас тэнгэр бурхан хэрэггүй. Өвдөд хөвдөж байхдаа тэнгэр бурханд нэрэ дахиад бүртгэж түнд үзүн ядц дөрөвгүй хүрэх Ерөө хүний зүгээс түүнээс түүнийгээ тэгээ түүнээс холддог юм. Би түрүүн уншсан нэгдүгээр уншлаас ханж гинүү тахаад уншия. Та нар бүх үйлдэснийхээ төлөө зовсноос зөвийг үйлдэснийхээ төлөө зовсон дээр би яг цавах ёстой юм бэ? Би яг зовох ёстой юм бэ гэдгийг гэдгийг анхаарах юм бишээ би зөв зүгийг үлдсэн үү эсвэл буугч үлдсэн үү гэхээс мөнхийн амьдралтай болох уугүй гэдгийг тодрой болно. Чи жорсноос жорсон жорсноос цамай аврын гэсэн юм биш. Чи жорсон учраас цамай чи аврах гэсэн шүү биш. Зүгийг үлдсэн үү муу үлдсэн үү гэхээс аврал гэдэг нь тодрой болно аврах дах уугүй гэдэг нь тодрыг бол. Харин би наран би яагаад би жоох ёстой юм бэ? Яагаад надад ийм их асуулт юм бэ гэдгийг л анхаардаг. Би зүг зүгийг үйлдэлсэн чинь мог үйлдэлсэн чинь харин дахин ирж байна. Энэ амархан биш. Тийм учраас их нь хаяа хаяа зав гарахад сүмд ирдэг харин ийц бас нэрэ ихээр би аши халуун сэтгэл рефлек авдаг. Харин та нар цаг цав гаргаад мисан суугаад цайбира хөлтэй яагаад Тэгэхэд одоо хичүү бай өөрийнхөө байдлыг аваад одоо бантай зүйлийг үнэхээр талархаж бүх зүйлийг Тэнгэр бурханы төлөө бузаач өгөх. Тэгээд би таны тушаалуудыг сайн сахиж байна. Та бас өөрөө амарсан бүх зүйлээ тодорхой биелүүлээч гэж түнд ярих тийм эрхтэй болно шүү. Энэ атал мөнхийн амьдрал байгаа учраас би нараа батагаатай тийм ээ. Тгийх юм тулчих юмстэй. Сүүлийн үед Франц Поп Франциско янз янз ингээд аа ном гаргаж байгаа. Тэгээд YouTube дээр бас түүний номлог бас явуулж байна. Тэгээд сүүлийн үед нэг ингээд түүний Франциско Поплам гэж цугсан 어린 넘어서 이게 조신 주때 이게 넘어로 가르친 되었고요. 인 세대분 말씀을 붙여봤어요. 댕기를 보한 이늘씩 비해 줄 때, 보통 아찔칭 그리스트, 보통 아찔 뜻, 그치, 부, 보통 착 아찔 뜻 그리스틴, 그치. 유릭도, 그게 그리스토스토머 인게 질승이네. энгийн хүмүүс аавьудад хамруулж бухгүйгээр бухангацтай байна гэж бодод амьдэрдэг гэж. Илүү сайн зүйлсийг хийхээс за хамруулж бухгүйвэл болно гэж. Харин зүгээр амтай модноос үр жимстэй бод болох гэж тэгээд ийг дахиад сануулж байна. Та нар нь цагийн ажилч юм уу? Цагийн Крист цагийн ажилч? Цагийг цаг ажилтдаг Крист чинь юм уу? Эсвэл бүдүүн цаг ажилтдаг Кристсэн юм уу гэж. Энэ нөгөө тэр Поп Франциско яг ижилсэн тэр номыг сэтгэв байна. Хорон дөрөв цаг та нараа Крист Тэнгэр бурханд итгэдэг хүнээр амжиж байна уу? Эсвэл түрүү зөрүү мисанд суух цагаар мөн эсвэл цавирах цагаар л Есүс Христ итгэдэг хүнээр амжиж байна уу гэдгийг бид нараас авч байна. Би ч бас тийм ээ. Өнөөдөр та нараас үнийгээ асуумаар байна.